Azken hamarkadan eitarzuna askarki emendatu da eta epidemi bat bezala ekarrik da. OMS edo munduko sagari bat zordiak dionaz, 2000 hogeita hamarian ehuneko zazpiek eitarzuna baduki eta hauretan gehoago eta haboe hedatzen aida eitarzun hauan. Odolian sukre sobea bada etarzen hunekin, eta hartatzeko manea da, egun guziz, insulina txertoa egin, janhaiai kasu eta kirola ebai egitia aholkatuida. Kasu hortan da Joia Kazo Laralde, hameka urte dutu eta rendeiku, egun nula igaitendian dian eitarzuna zaintzeko. Goizez egiten dit dextroa, ebe dextra da txista edo egiten dugulai, eta ikusten da zumbatetan gien. smaçı kribacı Ta dugu egin behar ditay goizez. Go untxabani zebe egiten dut egerditan geho eta geho gestitan euh, ta gaian egiten dit. Eta geho egiten dit boluzak euh, jan eta geho... Zer da hoi? Ebe eh da... Hum, glucides jaten dugulaik, fin sucre jaten dugulaik, insulina ezarri behar dugugu Eta urdin, egunotan bertuzu kalkulka nahi ikusteko zehenetan zian? Bai, beti. Uh, ez da gogor, hoi? Uh, ez, eta kostumatzen kiak Beharrezkoa da jakitia egunosuan zertan den insulina henia odolien, zerren eta espalin bada tratatzen eitarzunaen ondorriuak ezinago txarrak dela erandeike, joritze bergaretxe medikuak. Ba, denborarekin eh, azukre eh, gehi horrek arteriak eta zaintzikiak, arteria ondiak eta tipiak eta zaintzikiak zikintzen ditu eta deusesten ditu pixkanaka pixkanaka. Eta diabetesak eh, kalte hainitz egiten aldu, batez ere pertsona konturatu gabe, zeren eta ez dugu deus sentitzen, eh, denbora gehiena, ez dugu deus sentitzen, eta diabetesak bere lana egiten du isil-isilean, eta ez bain badugu eh, ba, odoran energia batekin kontrolatzen eustenka, ba, gero arazoak uretan ditugu, konponezinak direna. Hauretan diabeta azkarki emendatu dela erandugu eta badae beste mota bat gehitiek hunkitzen dutiana berogeita bosturtetai goiti usien familietan transmititzen den diabeta da.